The passage that follows gives a short description of Easter celebrations in a Greek village. Easter is a very important religious festival and family occasion in Greece and Cyprus, with many local customs and traditions being preserved. Family members normally resident in the towns return to the family village to celebrate Easter in the traditional way. You may find the new words which follow helpful. Η οικογένεια. The family, Η γιορτή. Celebration. Το χωριό. The village. Η πόλη. The town. Η εξοχή. The countryside. Ο παππούς. Grandfather. Η γιαγιά. Grandmother. Πάσχα στο χωριό. Η οικογένεια παπα Παπα-Νικολάου κατοικεί στη Θεσσαλονίκη αλλά τις γιορτές πηγαίνει στο χωριό του κυρίου Παπα-Νικολάου, όπου γιορτάζουν όλοι μαζί με τον παππού και τη γιαγιά στο πατρικό του κυρίου Παπα-Νικολάου. Έτσι και αυτό το Πάσχα, ο Κύριος και η κυρία και τα δυο παιδιά τους, ο Φίλιππος και η Σοφία, θα ταξιδέψουν έως το χωριό με το αυτοκίνητό τους. Συνήθως πηγαίνουν τη Μεγάλη Παρασκευή. Το χωριό είναι δυόμιση ώρες δρόμος, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει τη Μεγάλη Παρασκευή και έτσι γίνεται τη τρελής σε όλους τους δρόμους που οδηγούν από την πόλη προς την εξοχή. Η κυρία Παπανικολάου θα βοηθήσει τη γιαγιά να ετοιμάσει τη μαγειρίτσα και η Σοφία θα βοηθήσει να βάψουν τα κόκκινα αυγά. Την Κυριακή του Πάσχα θα πάνε όλοι στην εκκλησία. Θα πούν το «Χριστός Ανέστη», θα τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά και θα φάνε τη μαγειρίτσα της γιαγιάς. Το κοκορέτσι θα το ψήσουν οι άντρες στα κάρβουνα που θα ανάψουν μετά την εκκλησία στη μεγάλη αυλή.